arriba pensando en todos los mares Porque aquí tú sí eres mi arte No de Da Vinci ni Pablo Picasso Solo eres mía después de aquí amarte Date el escote para darte fuerte Y al final por fin podrá que abrazarte Eres caliente, eres inteligente Pero en el sexo no eres nada reemplazable Mami vente aquí, vamos a las nubes Esto es mejor que ir a los clubes it your way. If you run away, try to take my secrets. If you run away, try to take my If you run away, try to take my secrets. If you run away, try to mi diabla y yo sacerdote Te saco de adentro tus mejores dones Te tomo del pelo y vamos mi trote Pues haces volar aquí todos los <laughs> condones Vamos galaxias y tú te aventuras Hacia lindos gestos te mordía las uñas Eres una maravilla dejada Te hago ver grande, te vuelves mi dama ¿Para que mientes? ¿Para que engañas? Ah. Si desde cuando se te ven las ganas ah. Cumpliendo deseos que tu jaban De lunes a viernes toda la semana Esa piel blanca araña la cama Lo tenías todo, ni quien te gana Te tenía el fin de semana Cuando estaba encima parecía antorcha humana Mami vente aquí, vamos a las nubes Esto es mejor que ir a los clubes La marea del cuerpo aquí sube Mientras tu pelo, mi pecho